Սանվել նախ ուզում եմ մեր զրույցը շնորհավորանքից սկսել։ Թող ամանորը ձեզ ամենալավը ու բարին բերի ձեր նախաձեռնություններին հաջողություն։ Շնորհավորում եմ տոների արթիվ եւ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ կտաք մեզ հյուրընկալվելու։ Կցանկանայի խոսենք նախաձեռնության մասին, ընդհանրապես նախաձեռնող լինելը մեր ժամանակներում կարծես թե անհրաժեշտություն է դառնում եւ շատերն են ունենում գաղափարներ, ինչ որ բան ձեռնարկելու, ինչ որ գործ սկսելու, սակայն կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելուց առաջ մի քիչ մտավախություն կա, որ չեն կարող, վստահություն չկա ուժերին գուցե ինչ որտեղ, ինչպես ընդհանրապես այդ գաղափարը ծնվեց։ Շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Կցանկանամ շնորհավորել մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Այս տարում կցանկանա որ իրական իշխանություն դառնային բոլորի ցանկությունները եւ նախաձեռնողականության շնորհիվ վստահեցնում եմ, որ այսօր մեր երիտասարդները իրոք կարող են հաջողության հասնել, քանի որ կան բոլոր անհրաժեշտ նպաստավոր պայմանները հաջողության հասնելու համար Նախաձեռնությունը արտադրել բնական արտադրանք ծնվել էր 2018 թվականի մարտ ամսին, երբ հոդված էի կարդացել ԳՄՕ պարունակող սննդի ու դրա վտանգավոր հետևանքների մասին, փորձեցի արտադրել մանրությանը ներկայացնել այնպիսի սնունդ, որը չէր պարունակի ԳՄՕ, օրգանիզմի համար պետք է պարունակեր բոլոր անհրաժեշտ անփոխարինելի ամինաթթուները, վիտամինները, միներալները եւ ամբողջությամբ լիներ բնական առանց որևէ տեսակի հավելումների։ Երբ որ որոշեցի արտադրել նման product սկսեցին համագործակցել բժիշկների, սննդաբանների հետ։ Մոտ 5 ամիս տևողությամբ հետազոտական աշխատանքներ ուսումնասիրեցինք մեր ապագա սննդի կազմի մեջ մտնող բաղադրամասերի վիտամինային, միներալային կազմը եւ նրանց միաժամանակյա օգտագործման դեպքում օրգանիզմի վրա թողած ազդեցությունները եւ որոշեցինք բաղադրության մեջ ընդգրկել ծիրանի չիր, ընկույզ, պնդուկ, նուշ, դդմի ու արևածաղկի սերմեր եւ այդ ամենը պահել բնական մեղրի մեջ, ինչը թույլ կտար ջերմային մշակման չենթարկել նշված ընդեղենը, քանի որ կկորցնեին վիտամինային բաղադրամասերը։ Իսկ մեղրը ինքնին ապահովելով անտիսեպտիկ միջավայր թույլ է տալիս երկար ժամանակ պահպանել նշված սննդի օգտակար հակաօքսիդանտային հատկությունները եւ այդ ամենը, որ շատ կարեւոր է, պետք է պահվել ապակյա տարաներում լույսի ազդեցությունից հեռու, որ เป զի մաքսիմալ երկար ժամանակ պահպանվեն նրանց հակաօքսիդանտային եւ բուժիչ հատկությունները։ Կարելի է վիտամինային ռումբ անվանել ձեր արտադրանքը ինձ թվում է։ Վիտամինային եւ էներգետիկ ռումբ, <laughs> այո, քանի որ այն նպաստում է աշխատունակության բարձրացմանը, օրգանիզմում ակտիվացնում է նյութափոխանակությունը, հիշողությունն է լավացնում, սրտամկանի սնուցումն է լավացնում, երիտասարդացնում է մաշկը, օրգանիզմից այրում հեռացնում է ավելորտ ճարպերը, քանի որ ճարպերի օքսիդացման համար անհրաժեշտ են վիտամիններ, որոնք հենց պարունակում են նշված սննդի մեջ եւ օրգանիզմը բերում է օպտիմալ քաշի, ավել ավելանում է մարդու աշխատունակությունը, ինքնավստահությունը եւ բարձր տրամադրություն է ապահովում։ Մեկը մյուսից բխող հանգամանքներ, աստորեն, եթե մարդը առողջ է, նա աշխուժ է, էներգիայով լեցուն է եւ կարող է ավելի մեծ օգուտ բերել իր աշխատանքում, աստորեն։ Այո, առողջ մարմնում կերտել առողջ հոգի եւ հակառակը եւ հենց առողջ ծննդակարգի բանաձևն ենք առաջարկել, գտել եւ ներկայացրել հանրությանը։ Եվ իդեպ առողջ ծննդակարգը, առողջ սնվելը մեր օրերում կարծես թե շատ շոշափվող թեմա է, երբ շատերը ունեն ավելորդ քաշի խնդիր, ինչը բերում է առողջական խնդիրների բնականաբար պատահում է շատ լուրջ։ Ասենք մարդիկ միշտ չէ որ կարող են մարզասրահ հաճախել, չունեն այդ կամքը սպորտով զբաղվելու, բայց գոն առողջ սնունդ պետք է ապահովել, փաստորեն ինչ որտեղ հեշտացել է այդ գործը, մինյութի մեջ խտացած է շատ բան։ Ընդամենը մեկ բան օգտագործելով առանց դեղային ինչ որ միջոցների, որը իդեպ էլի ավելորդ երրորդ քաշի խնդիր ունեցողները հաճախ դիմում են նաև դեղահաբերի, որոնց էֆեկտը, չգիտենք, օգուտ կլինի ավելի շատ թե վնաս։ Մեծ գործ եք նախաձեռնել, կարևոր գործ եք նախաձեռնել։ Սկզբանե երբ մտածում էի, որ նման արտադրանք թողարկել, նշաձողը բարձր էի սահմանել եւ այն ըստ նախնական հաշվարկների պետք է բրենդ լիներ, որով Արցախը հենց կներկայանար աշխարհին եւ բոլոր սպասելիքները արդարացան եւ նույնիսկ մի բան էլ ավել շատ չանցած արդ արտադրանքից ընդամենը 1 ամիս անց արդեն սկսեցի միջազգային արձագանքներ ստանալ եւ հենց առաջին միջազգային արձագանքն ստացել էի հարևան Ադրբեջանից, որոնք անդրադարձել էին հաթերքուդի արտադրությանը, այսպիսի ենթատեքստով, որ իբր ճակերտավոր իրենց հողերը տեսեք թե ինչպիսի էկոլոգիապես մաքուր եւ բարձր արտադրանք են տալիս YouTube-ում Hatek Food գրառմամբ եթե որոնենք հենց այդ տեսանյութը կգտնենք ադրբեջանական։ Սաղել հաջողության գաղտնիքը ինչու՞ն է կայանում նախ պետք է հավատալ նրան, ինչին ձգտում ես։ Այսօր աշխարհում չկա անհնար բան։ Պարզապես ժամանակի ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման կառավարման խնդիրն է։ Եթե կարողանում ենք ճիշտ բաշխել ժամանակը, ճիշտ գնահատել հնարավորությունները, ռեսուրսները օպտիմալ օգտագործել, ապա կարող ենք հասնել ցանկացած նպատակի։ Ինքս իմ արժե միշտ դնելով ինչ որ նպատակներ, որոնք չի ասեի այդքան մեծ էին, հասկացա, որ չի եղել այդպիսի նպատակ, որ դնեմ ու չհասնեմ։ Եվ որոշեցի ավելի մեծ նպատակներ դնել եւ արդարացվեցին բոլոր սպասումները եւ մեծ նպատակները նույնպես իրականություն չընդարձան ժամանակի ընթացքում շնորհիվ հավատքի, աշխատասիրության, եռանդի ու կարգապահության եւ ազնվության։ Ինչպես ասում են, աչքերը վախենում են, իսկ ձեռքերը անում։ Եթե նույնիսկ ինչ որ մտավախություն կա, միևնույն է, եթե ցանկությունը ավելի մեծ է, քան վախը, գործը ի կատար է ածվում։ Այսպես կարող եմ ասել, հին խոսքի շենքա, խելոքը միջը մտածի, ֆելը <laughs> տալի գետը անցնում։ Մի քիչ էլ խենթ պետք է լիներ։ Այո, դե հաթրեկցիներին ասում են, չէ՞, պել հթրկեցի։ Ցանկացած բան, ինչ անցավ իմ մտքով, պետք է անմիջապես անցնեմ նրա կատարմանը, որովհետև եթե ինչ որ ժամանակ է անցնում, կորում է энտուզիազմը, մոտիվացիան։ Նոր ասում են, երկաթը տակ-տակ պետք է ծեծել։ Ցանկացած բան, եթե մտքով անցավ, պետք է անմիջապես անցնել դրա կատարմանը։ Իհարկե, ընթացքում լինում են դժվարություններ, խոչընդոտներ, որոնք սակայն հստակ անհաղթահարելի չեն, եթե ճիշտ գնահատենք ու փորձենք ճիշտ մոտեցումներ տալ։ Ինչպիսին էին խոչընդոտները, ինչը կնշեիք որպես ամենակարևոր խոչընդոտ նախաձեռնության մեջ օրինակ։ Որոնց եք դուք հանդիպել եւ առհասարակ ինչպիսին կարող են լինել նախաձեռնության համար ընդհանրապես խոչընդոտները։ Քանի որ առաջարկվածս արտադրանքը եզակի էր իր բնույթով, մարդիկ ի սկզբանե անծանոթ էին։ Հիմնական խնդիրն այն էր, որ մարդիկ, եթե դրված է համապատասխան նորեն ներկայացված չէ տվյալ արտադրանքը, ամենօրյա սպառման հաշ չէ, օրինակ մարդիկ մտնեն խանութ եւ պահանջեն հաց։ Կարող է տարիներով product-ը դրված լինել տվյալ վաճառման կետում, բայց մարդկանց ուշադրությունը պետք է գրավել ինչ որ ձև, քանի որ արտադրանք է մարդկանց պետք է տեղեկացնել հենց այդ էր հիմնական խնդիրը, սակայն դրա մաս մասին ես նախորդ հոգացել էի, Facebook-ում բացել էի Hatterk Food Edge-ը եւ նախքան արտադրանքը սկսելը, երբ որ դեռևս հետազոտությունների փուլում էր, Hatterk Food-ի Facebook-ի Edge-ում նշում էի, թե ինչ փուլում են հետազոտությունները, ինչ բաղադրամասեր են նախատեսվում ներառել ստանդակարգի մեջ, ինչպիսի ազդեցություններ պետք է թողնեին օրգանիզմի վրա եւ դեռևս չարտադրված արդեն ստացել էի համապատասխան արձագանքներ, նույնիսկ արտասահման արտահանելու առաջարկներ էի ստացել։ Փաստորեն սպասում սպասում էի մինչև օգոստոս ամսվա մեղրակամը, երբ որ արդեն մեղր կունենայինք եւ կկատարեինք շալացումը եւ արտադրանքի թողարկումը։ Դրանից հետո արդեն համապատասխան պահանջարկ կար, Հիմնական խնդիրն է նաև հասարակության լայն շրջանակներին այդ մասին տեղեկացնելը, որին աջակցեցին ինչպես մեր զանգվածային լրատվամիջոցները, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ անդրադարձ կատարեցին հաթերքվուդի արտադրությանը, նրա սպառման կետերին, օգտակար հատկությունների մասին հոդվածներ գրվեցին եւ դա մեծապես նպաստեց ճանաչելիության մեծացմանը եւ հաջորդը ճանաչելիության մեծացման նպաստեցին փառատոնների ցուցահանդեսների մասնակցությունը գրեթե ամեն ամեն ամիս Երևանում կազմակերպում են ցուցահանդեսներ կամ փառատոներ, որտեղ պատշաճ կերպով ներկայացնում ենք արցախյան նոր բրենդը եւ ամեն օր գրանցում ենք նոր հաջողություններ, նոր պատվերներ ենք ստանում։ Ցավոք այս պահին պետք է նշեմ, որ մեր խնդիրը արտադրվող մեղրի քիչ ծավալներն են։ Ծավալը քիչ ասված այսպես ասած հարաբերական է, քանի որ նախկինում նույն ծավալները եթե սպառվում էր 1 տարում, այսписով մենք ծավալը սպառեցինք ընդամենը 2 ամսում եւ այժմ արտասահմանից մեծ պատվերներ եմ ստացել։ Մեր խնդիրներն պարզապես մեծացնել մեղվա ընտանիքների քանակը, քանի որ այսպիսի օրինակ վերեմ մեղուները անասնաբուծությունից տարբերն է նրանով կատ չէ, որ ամեն օր կարողանանք կողին կտրել, ընդամենը մեկ անգամ են տարվա մեջ բերք ստանում եւ սահմանափակ է։ Միակ լուծումը մեղվաընտանիքների քանակի բազմացումն է, որոնց համար նախատեսվում է ավելի քան 30000 դոլարի ներդրում, որ เป զի անհրաժեշտ քանակությամբ ընտանիքներ ձեռք բերենք եւ կարողանանք ապահովել պահանջարկը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաեւ ուսանող եք ընդ որում ոչ Արցախում, այլ Երևանում եք ուսանում։ Ինչպես եք հասցնում համատեղել այդ ամենը եւ Հաթերք ֆուդ ընկերության աշխատանքները պլանավորել, կոորդինացնել եւ ուսանել։ Ինչպես նշեցի, ցանկացած նպատակ, եթե մարդ դնում է իր արժեք նպատակի համար, սահմանում է ժամկետների միջոցները, անհնար ոչինչ չկա։ Այս դեպքում իմ Երևանում գտնվելու հանգամանքը ոչ թե խանգարեց, այլ մեծապես նպաստեց իմ նախաձեռնությունների իրականացմանը, քանի որ գործարար ոլորտ ոլորտում հաջողության հասնելու համար պետք է ունենալ ուժեղ network շրջապատ, որը օգնում է հաղթահարել դժվարություններ, խնդիրներ լուծել եւ դրան մեծապես նպաստեց իմ շրջապատը, թե մասնագիտական բժշկական ոլորտի շրջապատը, որոնց օգնությամբ կատարեցինք ուսումնասիրությունները, սահմանեցինք մեր product-ի բաղադրամասերը, նրա ուժիչ օգտակար հատկությունների ցանկը կազմեց, որոնք համապատասխան ինֆորմացիոն թերթիկով կախվել են տարաների վրա եւ մեր օգտվողները, ովքեր տեղյակ չեն կամ չունեն համապատասխան կրթություն, կարող են կարդալ տվյալ սննդակարգի ինչ հիվանդությունների համար ունի բուժիչ կանխարգելիչ նշանակություն, հաջորդ էջում նշված է թե ընկույզը, պնդուկը, նուշը, ծիրանի չիրը, առանձին որը ինչ վիտամիններ են պարունակում, որը օրգանիզմում հատկապես որը օրգան համակարգի համար է օգտակար։ Մյուս ինֆորմացիոն թերթիկում նշված է 7 պատճառ ինչու ընտրել մեզ, որտեղ նշված են հենց հաթերքոդի բաղադրության մեջ մտնող մեղրի առավելությունները, որը տարբերվում է ավանդական մեղրից իր պատրաստման ու որակական համային եւ գունային հատկանիշներով Մասնավորապես մեղուները հսկերակրում են բացառապես բնական մեղրով։ Տարածքը, որտեղ պահվում են մեղուները, Խարվաճարի ծառ գյուղի մոտակայքում է։ Շատ կարևոր է էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի ստացումը։ Եթե 7 կիլոմետր շարավող կան ասֆալտապատ տարածքներ, օրինակ մեղուները կարող են ասֆալտից ջութը վերցնել եւ խառնել մեղրի մոմի հետ, դրանով արտադրանքը իր որակով թունավոր է դառնում, հա, այսպես ասած։ Ճիշտ է, մեծ ծախսերի հետ է կապված տեղափոխման աշխատանքները, բայց լիովին արդարացնում է, քանի քանի որ կարողանում ենք հստակ երաշխիքներ սահմանել արտադրանքի բարձր որակի համար, քանի որ տարածքում բացի ասֆալտապատ տարածքներից նաև չկան գործարաններ, չկան մշակովի այգիներ, հետևաբար թունակի միկատների արկայություն եւ տարածքում 1000-ից ավել ծաղկատեսակներ են աճում, որոնց մեծ մասը դեղաբույսեր են եւ բնականաբար նրանցից ստացված մեղրն ունի բուժիչ առավել ուժեղ հատկություններ։ Եվ ինչ որտեղ ինձ թվում է զբոսաշրջությանն էլ կարող է նպաստել Արցախում։ Ճանաչելիությունը հաթերկ ֆուդի Հափեքուդի նպատակներից մեկն էլ հենց այն էր ոչ միայն առաջարկել բնական սնունդ, այլև մեծացնել Արցախի եւ հատկապես հաթերքի ճանաչելիությունը, հենց այդ նպատակով ընտրեցինք Հաթերք Food անվանումը։ Հաթերքում նաեւ էկոտուրիզմ են փորձում զարգացնել, դրանով արդեն մարդիկ հետաքրքրվում են, երբ օրինակ Երևանում կամ արտասահմանում հետաքրքրել են թե որտեղ է արտադրվել այդ արտադրանքը, արդեն կա ցանկություն այցելել, տեսնել հենց որտեղ է արտադրանքը ներկա գտնվել մեղրի հավաքման գործընթացին եւ նաեւ զբոսաշրջության այսպես ասած պահանջարկի ապահովել Հաթերքվուդի արտադրությունը։ Facebook-յան հարթակը քանի որ լայն հնարավորություններ է ընձեռում նոր ծանոթությունների եւ տեղյակ լինելու ընդհանրապես քո երկրում նաեւ հայտվում ինչ է կատարվում։ Facebook-յան ընկերներից մեկը network արշավներով զբաղվող ես համատեղ ֆոտո տեսա պարզապես ենթադրեցի որ համագործակցություններ զբոսաշրջության ոլորտում նույնպես կատարվում են։ Երևի մայիսի նկատի ունեք։ Մենք իրար հերակագիտեինք Facebook-ով, առաջին անգամ հանդիպեցինք Չոր մարքեթինգի կորպորատիվին։ Իհարկե մեծ ուրախություն, երբ երկու մարդիկ, ովքեր համանման զուգահեռ ծրագրեր են իրականացնում, նրանց հանդիպումից պետք է ավելի նոր ուժեղ գաղափարներ ծնվեին։ Պատրաստվում ենք հաջորդ network արշավը այս տարի իրականացնել Հաթերքում եւ ծանոթացնել մեր հայրենակիցներին Հաթերքի բնաշխարհի գեղեցկությանը, ինչպես նաեւ կատարել Վարշավ Արցախի ամենաբարձր գագաթ Գոմշասարը։ Շնորհակալություն Սամվել հետաքրքիր զրույցի համար։ Թող 2019-ը նույնքան բեղմնավոր ու հաջողակ լինի, ինչքան անցած տարին։ Նախաձեռնությանը մեծ հաջողություն։ Սա եւս մեկ առիթ է հպարտանալու քո հայրենակցով նախաձեռնող եւ թող ձեր նախաձեռնությունները նաեւ բարակիչ լինեն մեր մյուս հայրենակիցների համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Բոլորին կցանկանամ, որ այս տարում իրագործեն իրենց բոլոր բոլոր նպատակները եւ հստակ, քանի որ արդեն տարեսքիզբ է, սահմանը կանեն, թե ինչ նպատակներ պետք է իրագործեն այս տարվա համար, սահմանեն ժամանակացույց եւ ինչու չէ նաեւ լինել ամբիցիոզ նպատակների հարցում եւ սահմանել ոչ թե փոքր, այլ մեծ նպատակներ ու անպայման ձեռնմուխ լինել նպատակների իրագործմանը, քանի որ կրկոտ ցանկության դեպքում չկան անիրականանալի ցանկություններ, պետք է ընդամենը համառություն եւ պայքար միջև վերջ հաստատ բոլորը կարող են իրագործել, պետք է միայն հավատալ ու աշխատել, աշխատել, աշխատել։